իրադրությունը շարունակել է մնալ լարված։ Ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Արցախի նախագահի եւ դեսպան Կասպշիկի հանդիպմանը քննարկվել են Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Կայացել է հադրութի շրջանային խորհրդի հերթական նիստը։ Այսօր քաղաքապաշտպանության միջազգային օրն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պաշտոնական այցով կմեկնի Մոսկվա։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Փետրվարի 28-ին եւ լույս մարտի 1-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում իրադրությունը շարունակել է մնալ լարված։ Հատկապես հրադադարի ռեժիմի ինտենսիվ խախտումներ են արցանագրվել գիշերվա ընթացքում։ Հակառակորդը Կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային եւ հրետանային զինատեսակներ, հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակել է ավելի քան 1100 գրակոց։ Հարեֆարիվելյան Մարտունի ուղությամբ բացի տարբեր դրամաչափի ականանետներից եւ D44 տիպի հրանոթից, ադրբեջանական զինուժը կրակեվարել նաեւ TR107 տիպի հրթիռահրետանային կայանքից 5 արկ։ Հիշեցնենք նաև, որ նույն ուղությամբ երեք կիրառվել է Սպայք տեսակի հակատանկային կառավարող հրթիռ։ Հրադադարի խախտման արդյունքում հայկական կողմը կորուստներ չի գրել։ Ինչպես հայտնել են Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, հակառակորդի ակտիվությունը ճնշելու համար պաշտպանության բանակի առաջապահ ուժերը անհրաժեշտության դեպքում դիմել են պատասխան գործողությունների եւ վստահորեն իրականացրել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրները։ Այսօր Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱՀԿ առաքելությունը Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի շրջանի ուղությամբ շխլար բնակավայրի մոտակարգում։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Դիտարկման առաքելության Արցախյան կողմից ուղեկցել են Արցախի հանրապետության արտգործնախարարության եւ պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 28-ին ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին։ Հանդիպանը քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում տիրող իրավիճակին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության տեղեկատվության համաձայն Հատուկ անդրադարձ է կատարվել փետրվարի 25-ին Ադրբեջանի կողմից իրականացված դիվերսիոն ներթափանցման փորձին։ Նախագահն այն որակել է որպես սադրիչ քաղաքականություն, ուղղված տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության խարխլմանը։ Այս համատեքստում երկրի ղեկավարը կարևորել է միջազգային հանրության կողմից հասցեական եւ կոշտ արձագանքի անհրաժեշտությունը, այն համարելով հակառակորդի կողմից իրականացվող ապա կառուցողական քաղաքականության զսպման կարևոր բաղադրամասերից մեկը։ Նույն օրը ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկին ընդունել է պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նցականյանը։ Քննարկվել են Արցախա-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գոտու արևելան եւ հարավարևելան հատվածներում տեղ գտած վերջին զարգացումները։ Լևոն Նացականյանը դեսպանի ներկայացրել է ադրբեջանական ագրեսիվ գործողությունների մասին վկայող ապացույցներ, նշելով, որ Արցախի պաշտպանության բանակը, չնայած այսուհետ եւս պատրաստ է չեզոքացնելու հակառակորդի ոտնձգությունները, սակայն շարունակում է մնալ հակամարտությունը խաղաղ բանակցությունների ճանապարհով լուծելու կողմնակից։ Դեսպան Անջեյ Կասպշիկին փետրվարի 28-ին ընդունել է նաև արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Արցախի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի միջև շփման գծում տիրող իրավիճակին եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի կողմից իրականացվող դիտարկումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Կողմերն անդրադարձ են կատարել փետրվարի 24-ի լույս 25-ի գիշերը Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքերի վրա Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից ձեռնարկված հարձակման փորձին եւ դրա հետևանքով ստեղծված իրավիճակին։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի եւ դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներին Հայաստանի հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորությամբ։ Անդրադարձ է կատարվել երկու հայկական հանրապետությունների արտաքին քաղաքականությանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը եւ տարածաշրջանային գործընթացներին։ Երկրի ղեկավարը գոհունակությամբ նշել է, որ նման այցելությունները դարձել են ավանդական եւ կրում են բարբերական բնույթ, կարևորելով դրանց նշանակությունը Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության արտաքին քաղաքական ոլորտում փոխգործակցության խորացման տեսանկյունից։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Էդվարդ Նալբանդյանը հայտնեց, որ Արցախի նախագահի հետ հանդիպումը բովանդակալից ու հագեցած էր շատ կարևոր է մեր դեսպաններին, դիվանագետներին գալ Արցախ եւ լսել առաջի ձեռքից անձամբ Ֆրանսիականից այն խնդիրների մասին, այն հարցադրումների մասին, որոնք ուզում են մեր Արցախի քույրերին եւ եղբայրներին։ Կարևորը նաեւ այն իմաստով, որ դա հրամայական է մեր աշխատանքի, մեր գործունեության համար։ Անդրադառնալով Արցախա-ադրբեջանական հակամարտության բանակցային գործընթացին, Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը նշեց, որ այն փակուղի է մտնում Ադրբեջանի կողմից։ Ան ինչ որ ասում են միջազգային հանրության կողմից եւ մանդատ ունեցող երանախագահները, եւ ինչ ասում Ադրբեջանը։ Դա տարբեր բաներ են, իրար հակասող բաներ են։ Փուշ կերառելով իրենց թվում է, որ դրանով ինչ որ միգուցե ավելի հաջողություն կունենան, բայց Արցախի զինվորները ամեն ինչ անում են, որ ապարդյուն են այդպիսի մտադրությունները եւ այդպիսի մեծ իլյուզիաները Նախագահ Բակո Սահակյանը Արցախի Հանրապետության անկախության ճանաչման գործընթացում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության համակարգի մի խումբ դիվանագետների ապարգևատրել է ԼՂՀ պետական ապարգևներով։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Կայացել է Հադրութի շրջանային խորհրդի հերթական նիստը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Վարչակազմի աշխատ ղեկավար Վարդան Գասպարյանն ներկայացրել հաղթանակի տոնի Պաշտպանության բանակի Շուշի ազատագրման օրվա 25-րդ տարեդարձի տոնակատարության մասին հաջորդի վարչակազմի ղեկավարի որոշումը։ Ըստ այդ որոշման տոնակատարության միջոցառումների կազմակերպման եւ համակարգման նպատակով ծրծվել է շրջանային հանձնաժողով, միաժամանակ հաստատվել է տոնակատարության կազմակերպման եւ անցկացման միջոցառումների ծրագիրը եւ անհրաժեշտ ծախսերի նախահաշիվը։ Առաջարկվել է շրջանի համայնքների ղեկավարներին ստեղծել համապատասխան համայնքային հանձնաժողովներ եւ հաստատել համայնքներում կատարվող տնօրինական միջոցառումների ծրագիրը։ Համապատասխան բաժիններին հանձնարարվել է հենց զորամասի հրամանատարության ու շահագրգիռ մյուս կազմակերպությունների հետ համատեղ մշակել եւ իրականացնել երկրորդ աշխարհամարտում եւ Արցախյան ազգային ազգագրական պատերազմում հաղթանակի ապահովման գործում հայ որդիների ավանդին նվիրված համապատասխան ծրագրեր եւ հրապարակումներ։ Որակարգային հարցերի շարքում աշխատակազմի գյուղատնտեսության ու աշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Ակոպյան ներկայացրեց շրջանում բազմամյա կերակուրների զարգացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին հարցը բաժնիվարիչ խոսեց այն դժվարությունների եւ բաստողների մասին, որտեղ են գտել բազմամյա կիրակուլտուրաների սանկցիա ավելացման աշխատանքներով։ Այսօր քաղաքացիական պաշտպանության միջազգային օրն է։ Օրվա արդիվ հանրապետության բոլոր հանրակրթական դպրոցներում անցկացվել են քաղաքացիական պաշտպանության ուսուցողական միջոցառումներ։ Ստեփանակերտի համար 5 հիմնական դպրոցում կազմակերպված միջոցառմանը ներկա էին քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Կարլեն Մարկարյանն ու արտակարգ իրավիճակների հանրապետական ծառայության Ստեփանակերտի քաղաքային բաժնի պետ Սասուն Սարուխանյանը Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Քաղաքապաշտպանության միջոցառումների թեման այս տարի օթային տագնապազդանշանին անհապաղ արձագանքման եւ համարժեք գործողությունների կատարման խնդիրն էր։ Ազդանշանը հայտարարվելուց հետո ուսուցչական անձնակազմը աշակերտներին առաջնորդեց ռմբապաստարաններ։ Նկողային հարկ չունեցող դպրոցի համար որպես այդպեսին ծառայում են ակումբն ու մարզասրահը։ Նախապես կազմված հետախուզական խմբակը շրջեց դպրոցական շենքով գտնելու փլատակների տակ մնացած աշակերտներին, իսկ բուժական անձնակազմը շակերտների մեջ ասած սկսեց ցուցաբերել առաջին անհետաձգելի բուժօգնությունը։ Կարլեն Մարկարյանի խոսքով հաշվի առնելով, որ մենք ապրում ենք այնպիսի տարածաշրջանում, որ մեզ մոտ ամեն օր նման առիթները սпасել են։ Ոստի մեր ամեն մի դպրոցական, մեր դպրոցի ամեն մի աշխատող պարտավոր է իր իսկ պարտականությունից զատ իմանալ նաև այս ամենը եւ ոչ աստվածարացե անհրաժեշտության դեպքում կատարի իր պարտականությունները։ Այս միջոցառումները կարևոր են արտակարգ իրավիճակներում խոճապի չմատնվելու եւ ճիշտ որոշումներ կայացնելու։ Այլ կերպ ասած, յուրաքանչյուր ոք պետք է իմանա իր անելիքները։ Սասուն Սարուխանյանի խոսքով կարևորում ենք, որ բոլոր հիմնարկ ձեռնարկություններում պետք է նմանատիպ վարժանքներ հասկացնել, որպեսզի տարական գիտելիքները ձեռքբերեն բնակչությունը իրենց անվտանգության ապահովման համար։ Հարցին թե որքանով են մեր դպրոցները պատրաստ նման իրավիճակների Կարեն Մարկարյանը պատասխանեց։ Ոչ բոլոր դպրոցները կասի, որ ունեն նման պայմաններ։ Այդ իսկ տեսակետից սա ցավալի տենդենց է։ Իսկ առանձին դպրոցներ, որտեղ կա, օրինակ, համար 3 դպրոցում նկուղը նորմալ վիճակ։ Առանձին դպրոցներում այս պահերին ընթանում է վերանորոգման աշխատանքներ։ Օրինակ համար 4 դպրոցում նախատեսված է նույնը կատարել նաև համար 10 դպրոցում, իսկ որոշ դպրոցներ պարզապես նկողներ չունեն։ Նման պահերին մենք օգտագործում ենք դահլիճներ, կամակուրներ։ Դառնալով ռմբապաստարանների խնդրին, ինչպես նկատեց Բաժնի պետը, անցյալ տարվա ապրիլից հետո այն առավել շատ է սկսել մտահոգել մեր բնակչությանը։ Սասուն Սարուխանյանը նշեց, որ խնդիրը մշտապես գտնվել եւ այժմ էլ գտնվում է արտակարգ իրավիճակների ծառայության ուշադրության կենտրոնում կենտրոնում։ Ապաստարանների մաքրման աշխատանքների դա շարունակական գործ է ու մշտական էլ այդ ուղղությամբ աշխատանքների կատարումը։ 2016 թվականին բավականին մեծ քանակի նկողներ վերանորոգվել են համապատասխան ձևի։ Ուղղակի ապաստարանների պահպանման խնդիր կա ու մեր բնակչության այս կոշկաների, որ เป զի այդ պահպանման գործում իրենք էլ իրենց ներդրումը ունենան որպեսզի չկեղտոտեն, գոնե մինիմալ պայմանները պահպանեն, որոնք ստեղծված է իրենց կյանքի անվտանգության համար ապաստարանները։ Ինչ վերաբերում է Ստեփանակերտի համար 5 հիմնական դպրոցում այսօր տեղի ունեցած քաղաքապաշտպանության միջոցառմանը, Սասուն Սարուխանյանն այն գնահատեց բավարար։ Յուլիա Վանյան այսօր Թեման շարունակում է Շահումյանի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Վիլյամ Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոցում ամեն տարի նշվում է քաղաքացիական պաշտպանության համաշխարհային օրը։ Այս տարի եւս դպրոցում կազմակերպվեց միջոցառում՝ նվիրված քաղաքապաշտպանության օրվան։ Նախ դպրոցի քաղաքացիական պաշտպանության պետ գնդապետ Վահագն Մովսիսյանը ներկայացրեց քաղաքապաշտպանության ձևավորման պատմությունը, մասնավորապես խոսելով Հայաստանում դրա ձևավորման պատմությունից։ Վահագն Մովսիսյանը խոսեց քաղաքապաշտպանության կանոնների իմացության անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, որ այդ կանոնների իմացությունը մարդկային բազմաթիվ կյանքեր է փրկում։ Ավելի ուշ տրվեց ուսումնական օթային տագնապ։ Աշակերտներից եւ ուսուցիչներից մի քանիսը նախորոք մշակված սցենարով օգնեցին պայմանական վիրավորներին, տեղափոխելով նրանց անվտանգ վայր եւ մարեցին պայմանական հրդեհը։ Նման միջոցառումներ Խարվաճարի դպրոցում անց են կացվում ամեն տարի, այսպիսով ստուգելով երեխաների տեսական գիտելիքները գործնականում։ Աշակերտները լավ իմանալով իրենց դերը, ճշգրտությամբ կատարում են անհրաժեշտ գործողությունները։ Միջոցառմանը ներկային հյուրեր արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարածքային բաժնից եւ Շահումյանի շրջանի ոստիկանությունից։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանի կողմից ռազմական արկածախնդրության նոր փորձերը կարող են անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ հենց իր Ադրբեջանի համար։ Այս մասին Բրյուսելում Քարնեգի կենտրոնում ունեցած ելույթում նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ 2016 թվականի ապրիլին Ադրբեջանի սանձազերծած քարորիա ռազմական արկածախնդրությունը Բաքվի երկարամյա ռազմատենչ քաղաքականության եւ քարոշչության կենսագործումներ։ Այն լուրջ վնաս հասցրեց կարգավորման գործընթացին։ Ադրբեջանի ագրեսիան կրկին ապացուցեց, որ Արցախի ժողովրդի պայքարը սեփական հողի վրա անվտանգ գոյության ու ազատության համար այլ ընտրանք չի ունեցել ու այսօր էլ չունի։ Սա կարծիք չէ, այլ Ադրբեջանի վարած քաղաքականության արդյունքում ստեղծված եւ մեզ պարտադրված իրականություն, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 14-ին երկորյա պաշտոնական այցով կմեկնի Մոսկվա։ Տեղեկատվությունը հաստատել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվելու են երկկողմ համագործակցության հարցն ու Արցախի իրավիճակը։ Վլադիմիր Պուտինի եւ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը կանցկացվի երկու երկրի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 25-ամյակի կապակցությամբ անցկացվող միջոցառումների շրջանակում մարզասերների համար։ Երևանում անցկացվել է մեծահասակների սեղանի թենիսի Հայաստանի Հանրապետության առաջնություն։ Արցախից առաջնությանը մասնակցել է 6 մարզիկ։ Մարզիչ Ալի Խովանեսովի գլխավորությամբ հանդես եկող Վարուժան Բաղդասարյան եւ Ալեքսանդր Դիարյան Զույգը մրցապայքարի արդյունքում դարձել է սեղանի թենիսի տղամարդկանց զուգախաղի 2017 թվականի Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոն, ասել է Արցախի կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի սպորտի վարչության պետ Աշոտ Դանիելյանը։ Այժմ մեկ հայտարարություն Արցախ գազ փակվաշնի տիրական ընկերությունը իրազեկում է Ստեփանակերտ քաղաքի բնակչության եւ գազ օգտագործող ձեռնարկություններին, որներ միացման աշխատանքների իրականացման նպատակով սույն թվականի մարտի 2-ին ժամը 9-ից 11-ը եւ 9-ից 18-ը կդադարեցվի Ստեփանակերտ քաղաքի հետեւյալ փողոցներին հարող շենքերի եւ նարկ ձեռնարկությունների գազամատակարարումը ժամը 9-ից 11-ը, Հովանես Թումանյան 1-ից 26, Եղիշեչարենցի 4-ից 30 զույգ, 19-ից 47 կենտ, Թորգոմի Վահանտերյանի 2-ից 36 զույգ։ Իսկ ժամը 9-ից 18-ը Վահանտերյան 3-ից 15 կենտ տները։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարի մթյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4 ցելսիուսը 13-ից 17 աստիճան։ Տակություն։